Pasku astelenean izango da e, irungo e, etapa eta itxuliaren irteera irundik ateako gera e, apirilean batean itxula, itxulia irurok eta irugarren itxuliari ama, e, e, irteera emanez eta komentatu egun bezala irteera Luis Mariano kalean pasealekoan izango da eta hortikan erten da ze, irun zeharkatuko dugu, bentasetik erten da irun zeharkatuko dugu, eta berrez amatxuko dugu etapa, San zamarzial aldapa honeta hau higo, San Juan plazan bertan, udaletxe aurrian. <clears throat> Hemen izango dira podiunak eta protokoloak, eta, bueno, e, jendeak e, bizi izan dadin e, eh, itxuliaren historioa, ba, bueno, e, talde guztiak eh, bere beroketak egiten erlojuz kontrako e, lasterketa denez e, bere berezitasuna du eta e, e, pare bat hiru ordutan egongo dira berotzen talde guztiak kolon ibilbidean eta e, e, taldeen hoeta bost taldeen e, autobusa, kamioiak eta kotxeak eta hor dira e, txirrindularien txandaren zai. Hortik genateako dira, Luis Mariano eh, eh, kaletik esan da bezala, da hemen amaituko dugu. eta eh, bost talde izango dira, emezortzi uorturrak eta zazpi konbidatuak, eta e, detaile garrantzitsua ere, esate, esaterako, mm, daukan e, e, mailakin e, derrigorrezkoa telebistan egotea da, eta baina ez da telebistan egotea bakarrik. Eurosportek eh, eh, e, e, ETV eta Eurosportek emango dute e, lasterketen e, irudiak emango dituzte egun da irurugeta bost, egun da irurugeta mar herrialdetara. Mm, hogei milioi e, ikusle gutxi gora bera itxaten ditu, lasterketak, eta datorren urtean ez, da, ez dira gutxiago izango, e, ba, egunak ere alako direlako, eta, bueno, e, eh, datoren urteko urtea da, joko olimpikoen urtea, eta eh, kirol urtea handia izango da, eta gu horre hongo gera e, lasterketa horiei irtera emateko. Gure atzetik etorriko dira bai giroa, bai eta bai buelta, eta beste lasterketa guztiak. Bai, bai, da, bueno, hor e, olaberria izena, uste olaberria usoa dela, olaberria ingurua, eta horre da, er, e, e izango da, e, e mendiko e, mailota emateko, ba, azierat, aldaparen hasieratik e, e gailurrera kilometro tapiko daure, ba, hoxe, da, simbolikoa badakigu ez dela puerto bat, baina, bueno, nola e, lasterketa e, patrozinatzaileen e, ez, patrozinatzailei esker egiten den, Ba, bueno, horko eh, elastikoa jarriko diogo, mendiko elastikoa jarriko diogo mendi, komila artean dagoen, mendi horri e, lehenengo mm, mm, pasoa ematen dion txerindulari. Ari gera lantzen eh, bertako e, zinegotze, o bertako udaltzaingoekin ba, irterako detalle guztiak, nola, nola izango dan, e, ba, erriko pasadizo hori, eta, bueno, lana gogo zein beharko da, mm, herri, iaia herri guztia baliatuta gongo da, eta, bueno, mobiliario batzuk ere kendu, aldatu edo modifikatu beharra izango da, hemengo bertako sarrera ere, San Juan mm, plazara sarrera ere, pivotea daude, baina gaur egun pivote guzti horiek eh, kendu edo modifikatu edo egiten dira eta egongo da zer egina. Eta, bueno, horrekin gaude, mm, ba, eh ja martxan gaude, e, alkateak esan duen bezala eta borjak esan duen bezala, hemen e, zirkuito hau e, Juan Magaratekin, Juan Magarateren laguntzak egin dugu, eta gurekin egon da bileretan, eta bueno, dago buru belarri eh, laguntzeko prest, eta bat, bera izango da, bere txerrendurarekin parte hartuko duen bat, eta